בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא אעז. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רעב, וינוס, הירדן ייסוב לאחור, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, מלך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו כאלים, גבעות כבני צאן, מלפני אדון, חולי ארץ מלפני אלוה יעקב. ההופכי הצור אגם מים, חלם איש למי נאמר.